Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu. Radījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji, šajā skaistajā dienā, ciruļputeņa dienā, kad atkal zemi klāta baltiem, baltām sniega eh, pārslām. Eh, studijā esmu aicinājis viesos informācijas tehnoloģijas speciālistu, arī mūziķi un kultūras darbinieku Uldi Godēni. Sveiks, Uldi! Sveicināts. Jā, kad mēs sazvanījāmies un kad man kāda pazīstama kundze ieteica ar tevi aprunāties, mēs it kā runājām uz jūs un runājām par ko tad mēs varētu arī šeit eh, pārspriest eh, sarunas laikā. Un tad nonācām pie secinājuma, ka mēs esam kopā pat mācījušies pirms 45 gadiem. Un tas bija toreizajā sarkanarmijas ielā tagad Bruņinieku iela 57, Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā, tātad par vieniem gaitiņiem, esam vienā gadā faktiski arī eh, nu, iegūšu šo video speciālo izglītību. Nu, eh, Kā tu atceries šo laiku, kad <laughs> mācījāmies tajā skolā? Un tad tu teici, jā, mēs taču varam runāt uz to. Nu, tieši tā. Vispirms pateicos, ka uzaicināja. Jāsaka, tas man bija liels pārsteigums, jo nu, <laughs> um, nedomāju, ka nu, es būtu kaut kāda tāda personība vai kas nu, vienkārši, vienkārši cilvēks. Un, kā es pats saku, neglābjams slims, strādājošs <laughs> pensionārs. Um, bet, nu, jā, tu jautāji par to laiku. Nu, <laughs> kā jau visi mēdz teikt, jā, tas, ka studiju laiks vai mācību laiks, tas ir bijis tāds pats interesantākais un pats skaistākais laiks dzīvē. Jāsaka, nu, pilnīgi tam var piekritu, piekrist, lai gan šķiet tā, tas tāds, nu, tāda nodrāsta frāze vai nodrāsta teiciens, mm. bet, nu, tiešām, nu, to es atceros, protams, ar vislabākām atmiņām, jo, nu, tā ir tomēr radoša vide, bijusi, un es eh, ticu, ka arī tagad tur tāda ir, ja, un eh, ļoti daudz eh, interesantu un pazīstamu cilvēku, kas ir, nu, personības tagad arī, ja, un, un nu, kā jau mākslinieciska vidu, un tas vienmēr ir ļoti interesanti. Ja, kā nekā kultūras ministrs, operas direktors un kas vēl, <laughs> daudz ekstrās dziedātāji. Tieši tā, un ar <laughs> visiem, kas saka, nevienu vienu, varētu un vajadzētu uzrunāt uz to, jo mēs taču esam kopā studējuši turpat blakus vien bijuši, nu tā. Bet toreiz liekas, ka tā zāle bija zaļāka un debesis zilākas, ir tāds sakāmvārds, uh, kad bija tas laiks, kaut gan faktiski tas bija vēl tas uh, padomju stagnācijas periods, uh, mums uh, tehnikumā, kas mācījās, bija šīs iespējas uh, radoši izpausties, parādīt sevi, veidot dažādas skečus uh, tiem, kas mācījās dramaturģiju, jo mums bija gan deju skolotājs, es mācīju gan uh, režisors, gan arī mūziķis, un tu biji mūziķu nodaļā. Mūziķis, es jā, arī biju mūziķu, mūziķu nodaļā. Jā, jā. Un mums visiem bija šīs radošās izpausmes, arī runas māksla, uh, komunicēšana, tā skaitā deja, pareizi kā dejot un kustēties un, un tas viss. Jā, kā tava dzīve mm, pēc 80. gada pabeidzot kultūras darbinieku tehniku un virzījās tālāk? Nu, es uh, pēc tam vairāk kā 15 gadus nostrādāju kultūras darbā tieši. Nu, pats garākais mans kultūras darbinieku posms bija Iecavā. Iecavas kultūras tam direktors bija ilgus gadus līdz uh, atmodai un atmodas sākumā arī. Bet nu, tad nāca tie laiki, ka kultūra kā tāda īsti nebija vajadzīga, kad nāca, ienāca mežā, mežonīgais kapitālisms un kad visu sāka rēķināt uh, citās vērtībās un kā arī tagad ļoti daudz vērtē, rēķina citās vērtībās, nevis uh, garīgais jau ir otrā plānā, tagad jau vairāk ir materiālais. Ja? Cik maksā un par visu jāmaksā. Un faktiski es vēl tagad arī varu teikt, ka nu, man tas tā ļoti nepieņemami bija tad un ir arī tagad, ja, ka nu, jau, jo sevišķi, ja bērniem ir par pulciņiem, par dažādiem par mm, interešu nodarbībām, tur dejošana, dziedāšana, un ko ir jāmaksā naudeņa, nu, nu ziniet, nu, kultūra tā ir tāda lieta, ko faktiski mm, nevar, nevar aprēķināt naudā, Un sevišķi, ja mēs gribam ieaudzināt eh, jaunā paudzē un, un faktiski tautā arī iznest, tad, ja to mēs sākam izsvērt tikai, cik tas maksā, un ja maksā, tad būs, nu tad, tad tur sanāk diezgan beidīgs tas rezultāts. 15 galā. gadu kultūrā, eh, tad būt eh, kultūras namā, tu redzēji, kā toreiz tie kora dziedātāji, deju kolektīvu dalībnieki nāca uz mēģinājumiem, un, un salīdzinot ar šodienu, ar šo repertuāru, ar šīm, nu varbūt tās arī tās visu nosaka biznesa un nauda, kā jau minēju. Nu, es gan nevaru nevar pateikt eh, īsti, kā tagad eh, nāk uz, mēģinā, nāk uz mēģinājumiem, nāk un strādā, jo nu, esmu no tā nosacīti tālu. Ja, jo nu, nevar pateikt, kā tieši tā virtuves pusi, jo to mm. jau tad, toreiz jau labi zināju ne pašam nācās eh, iet tam visam cauri. Vēl pie tam, ka tad bija tās trīs sistēmas. Bija valsts kultūras iestādes, kolhoza un arobiedrība. Ja, tur, un tā tad bija dažādas finansējums arī visgrūtāk jau klājās valsts iestādēm. Ja, tur, kad, kā mēs smējāmies, ka kultūras darbiniekam bija tajā laikā. Un, cik es zinu, arī tagad ir eh, tāds sauklis mosties un lūdzies. Tas ir, <laughs> nu, lai kaut kāds atbalsts būtu un tam līdzīgi, vai ne? Tur, nu, Bet uh, kaut kā tās vērtības eh, toreiz man šķiet bija tomēr lielākas. Un eh, runājot par to, te pieminēja tā gaisotne, kas tehnikumā bija, un es vēlāk arī studēju konservatorijā, Latvijas valsts konservatorijā, un nu, tā jā, ideoloģijā it kā, bet gan tehnikumā, gan, gan konservatorijā tur jau tie bija tādi tā gaisotne tāda vairāk tāda brīvdomātāja. Radoši, ka mākslas un, akadēmijā tāpat. Jā, un brīvdomātāji, brīvdomātāji. tādi, jā, tur, tur uh, nemaz tā ideoloģija tā neprevalēja pāri. Jā, protams, tu pats nevēlējies uh, taisīt kaut kādu karjeru mm. tur mm. politiskā ziņā vai, nu, teiksim, nomenklatūras, palikt par nomenklatūras cilvēku. Nu tā, tā mēs vienmēr uh, lielākā daļa esam bijuši citādi domājoši. Jā. Mm. Jā, sākoties eh, nu, atmodai, eh, kultūras darbiniekam, protams, arī bija liela loma, eh, nu, darbojoties ar, ar cilvēkiem un skaidrojot un stāstot un organizējot arī aktivitātes, kas ved uz atmodu, tad, tad tautas fronti radās. Un tu, tu biji arī pie faktiski Bauskas rajona tautas fronti šūpuļi. Nu jā, nu pirmā, Bauskas, pirmā nodaļa, tautas fronts nodaļa tieši tika izveidota Iecavā, Eh, to es izveidoju un dibināju. Un tas dibināšanas process arī no vienas puses bija tāds interesants. Kādā ziņā um, tajā laikā um, mēs studē, studēju konservatorijā, un mēs ar kursu biedriem aizgājām uz rakstnieku namu, ja interesēties, nu, kā mēs gribam iestāties un arī kaut ko darīt. Visu, jau mēs apmeklējām visus tos pasākumus, gan ārkārtīgi parkā, gan pie brīvības pieminekļa. Nu, tā interesi mums bija liela. Un, uh, nu, vēlējāmies iestāties. Nu, vienkārši pateicu tā, nu, kāpēc jūs šeit, jūs brauciet uz savām vietām, tur organizējiet. Es aizbraucu uz savu iecavu, tā padomāju, nu, ko varētu iesaistīt, ko iesaistīt, parunāju ar vienu, ar otru, ar trešo inteliģences pārstāvju, jo inteliģents jau to it kā tur, nu, es it kā, bet, nu, kustināja tās lietas, mm. tā, mhm. vienkārši izsakoties. Nu, it kā tāds atsaucības nebija, vai nu vasaras laiks vai kas, uh, Nu, tad es izdarīju pavisam vienkāršu lietu. Uzrakstīju afišu savā kultūras namā un ieliku logā, vai iets vai ir vajadzīga tautas fronte. Interesantiem pulcēties tajā, tajā dienā, tikos un tikos augusta beigas tās bija 88. gadā. Nu, un, <laughs> noteikti jau vakarā sēžu zālē un, Nē, sēž savā kabinetā un gaida, nu, atnāks kāds vai neatnāks, jo, nu, nezinu, Zini, sanāca pilna zāle. Tas bija 88. gads. Jā, 88. gadā, nu, sanāca pilna zāle, nu, un uh, pieņēmām lēmumu, nodibinājām pirmo nodaļu. Un jāsaka, tie cilvēki, tur jau tā atšķirība bija, tie cilvēki, kas nāca pirmie, tie nāca ar tīru, ar savu sirds uh, sāpju vai sirds vēlēšanos par brīvu Latviju, un, un ar cerībām, ka kaut kas mainīsies un kad nu būs tā Latvija brīva. Jau tam tiem bija uzreiz. Mm. Nu, pēc tam jau nāca tas, kā es to saucu, partijas komiteja iesaukums, kad jau daudz vietu darba, darba vietām palika obligāti veidot nodaļas, grupas un stāties un stāties. Ja? Un tad, tad šī ideja lēnām sāka tā noplēnēt. Noplēnēt un uh, es neteikšu, ka politizēties, bet nu, kaut kas tur sāk slāņoties ne tā īsti kā vajadzēja, un mēs jau to gala rezultātu tagad redzam. Un šeit jau ir arī tas, tas viens no tiem cēloņiem, kāpēc Tautas fronta kā tāda pati nomira. Ja? Izveidojās šīs te partijas, jeb interešu grupas, un, un, nu, nu, un tā mēs tagad dzīvojam jau vairāk kā 30 gadus. Jā, vai šie ideāli nav pazaudēti un satiekoties ar tiem cilvēkiem, uh, ar taviem cilvēkiem, neattieksim satiekoties, kā, kā, kādi viņu uzskati, vai nav tā, ka, nu jā, mēs toreiz tomēr domājam savādāk, esam vīlušies, uh, Jā, lielākā daļa tā arī domā un tā arī saka, un es ar um, toreiz puiši un tagad jau vīri jau nopietnos gados un tāpat sievas jau, vai ne tā man saka, Uldi, tad tas jau nav tas, kā mēs domājām un mēs uz to negājām un, un zini, es uh, diezgan bieži tā pārdomāju, ka tā kā es tad organizēju un saucu un aicināju, manī kaut kur reizēm ir tāda vainas sajūta, kā es esmu piekrāpes. Tos cilvēkus, ko es saucu un ko es aicināju līdzi. Mm. Es gan nesolīju un nekad nesolu, ka būs viegli un būs skaisti un būs gaiši. Mums būs, mēs iesim, mēs strādāsim, mēs darīsim to, kas ir jādara. Bet nu, tas rezultāts ir tāds, kāds ir. Un, un, jā, un neviens vien man ir teicis, Uldi, uh, Tagad es neietu vairs, ja to aicinātu. Nu jā, jebkurā gadījumā toreiz bija tāds sauklis arī kaut ar pastalām, bet brīvā Latvijā eh, tikai nedaudz jāpaciešās un mēs dzīvosim labi. Bet no otras puses skatoties, mēs tomēr esam nu, daudz ko iegūši. Ir šī demokrātija, tomēr iespējas ceļot jauniešiem studēt. Eh, eh, tev pašam meita teica arī studē tagad jau. Jā, meita studēja, viņas ir šeit pat Rīgā Tehniskajā universitātē budžetā. Šogad viņa beigs bakalaurus jā, IT specialitātē. Tas jau ir, protams, jauki un brīnišķīgi, bet es tomēr gribu pateikt tādu vienu lietu. Es toreiz jau teicu par tām pastelām, kaut pastelās, bet brīvi, jā. Un ka mums jābūt ir piesardzīgi, mums jāsaprot, ka mums, nu, apmēram tā, gribat tautai, gribat dziedāt Dievs svētīja Latviju. Nu, dziediet. Gribat karogu, sarkanbalstu sarkano, nu, ņemiet. Bet tikai neķerieties klāt karotei. Karoti tā ir ekonomika. Un kas noticis ar ekonomiku un cik daudz ir, mēs esam tomēr nu, nolikvidējuši. Tā ir sabrucināta pamatīgi. Jā, sabrucināta. To mēs redzam. Te ir tā karote. Mm -hmm. Jā, kādas ir iespējas attīstīties eh, maziem uzņēmējiem? Ja paraugamies, tagad es vakar arī mm, sociālos tīklos lasīju, ka Lauris Rēnīgs bija pavisam sašutis, staigājot pa vecrīgu, ierauga, ka tik daudz ēkas ir bez, eh, nav apdzīvotas, logi netīri, tad, tad nav šī vecrīga pievilcīga vairs. Nu, ne tikai tas... vecrīgi, nu, vecrīgā varbūt tas ir visuzkrītošāk, jo tas tomēr kaut kā nu, kopējo bildi pa vecrīgi tā, nu, nevisai tie labi tādi otrs vilcieni būtu tai bildē, jā, šie te tukšie logi un, un uzraksti izīrē, pārdot un tam līdzīgi, bet tas jau ir, tas ir daudz vietas, tajā pašā brīvības ielā un, un, un citās, nu, pa centru Arī. runājot, mm. jā. Nu, uzņēmējiem, nu, es pats uzņēmējs gan neesmu, kaut gan strādāju privātu uzņēmumā, bet zinu, kā mums klājās. Mums ir drusciņi vieglāka situācija vienā ziņā, par to drusciņi vēlāk. Jā, bet nu, cik es esmu runājis, man arī dēls uh, nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Un, uh, šeit, Latvijā, tas tomēr tas nodokļu sloks un tas administratīvais sloks, kāds ir, ka tomēr uh, viņš ir. Nu, nepavēlkams. Jā, man kursa biedrs arī ir, eh, konservatorijas kursa biedrs arī ir uzņēmējs. Un, un arī jau ir par to daudz, daudz stāstījis un daudz runājis, ka, ka, ka nu, tas nav, vide nav labvēlīga. Un runājot par to uzņēmumu, kur es strādāju, strādāju IT nozarē, un eh, konkrēti mēs nodarbojamies ar digitalizāciju jau no 2005. gada, uh, Mēs esam eh, mazs uzņēmums. Eh, jā, par mazu uzņēmumu varētu saukt apmēram 40 darbiniekiem mums ir, bet sākām mēs to 500. Un eh, jāsaka tā, ka Latvijas tirgu mēs nestrādājam. Kaut gan mēs esam Latvijas uzņēmums. Mēs strādājam tikai ārzemē, mums ir ļoti faktiski daudz klientu ir, un nopietni klienti ir. Un, uh, Nu, tā digitalizācija tā ir interesanta. Tagad jau tas digitālais ir tā, tāds modes teiciens. Ja? Visu digitalizēt, digitalizēt, digitalizēt. Bet uh, drusciņi tas ir savādāk un uh, manā skatījumā nepareizi. Jo digitalizācija kā tāda, tā ir kas ir digitalizēta. Tas ir kādu nu, konkrēti, ir, ko mēs darām. Tas ir dokumentu, tas ir papīru, tas ir priekšmetu. Mm -hmm. Pārvērst digitālā formātā, ciparos. Mm. Un, eh, tāpēc eh, par digitālu nosauku digitālo vidi, kur mēs eh, tiek visa informācija par mums digitālā veidā uzkrāta, tad jau es saku tā, kas tad šajā gadījumā ir digitalizācijas objekts? Cilvēks. Cilvēks, digitalizācijas objekts. Nu, šobrīd runā par mākslīgo intelektu, ka pavisam, pavisam drīz mākslīgais intelekts eh, faktiski nu, pārspēs visgudrāko pasaules cilvēku. Un, un eh, šis eh, mākslīgais intelekts var prot sarunāties, atbildēt par, par, par, par dažādiem tematiem. Kā tu kā inter, inter, nu, šo informācijas tehnoloģiju speciālists vērtē šo, šo ceļu? Es eh, teikšu tā, protams, tas ir ļoti interesanti, eh, bet eh, tagad varbūt nu, daudz teiks galīgi, viņš tur kaut kādas muļķības mhm. runāja, tur Nu, tā mm, ironiski sakot, es saku tā, nu, kam nav nepietiek savu intelektu, tam jāņem tālāk mākslīgais intelekts. <laughs> Tas ir viens. Un otrs, es to uzskatu par tādu ļoti gudru, ļoti labu, bet rotaļlietu pieaugušajiem. Jo, nu, kas tad ir mākslīgais intelekts? Faktiski, nu, tas tā robusta ļoti izsakoties, jau tā informācija, jau, kas viņam ir, jā, neapšaubām, tā ir milzīga informācija, tas ir milzīgs ātrums. Neviens cilvēks nespēja izdarīt tik daudz operāciju tādā laikā, kā to izdara mākslīgais intelekts. Bet, nu, tāpēc jau tā ir, tā ir mašīna, tā vai citādi. Visu, ko viņš zina, visa informācija, kas ir, tā ir cilvēku iedot informācija. Atšķirība jau ir tikai viena. Nav jūtu, nav emociju nav Viņš var izanalizēt eh, datus. Tā datu. tāda matemātiska pieeja. Tās. Jā, matemātiska pieeja, tāda milzīga datu apjoma var izanalizēt momentā, dot atbildes momentā, momentā visu, bet tikko kā tur jāiesaist ir kaut kāds cilvēciskais faktors tā viņš ir bezspēcīgs. Tas ir līdzīgi tā kā Google Translate tulkošanas mašīna, kas arī uh, burtiski iztulko, nepiemērojot nu, attiecīgas nianses. Nu, protams, e, jo lasot šos te, skatoties šos te Google Translate tekstus, vai ne, tur, protams, e, uzreiz viņus ievietot un izmantot nevar, tur ir jāsaprot, kas tas ir un jāpārtulko, jāprecizē teiksim, latviešu valodā. Jā, precizē, Kā jo... tu pats nonāci līdz šai uh, informācijas eh, tehnoloģiju jomai, ja, būdams mūziķis, kultūras darbinieks un nu, radošs cilvēks? Nu, būtībā ir tā, ka <laughs> nu, šeit man tajā, tieši tajā lauciņā ieveda, varētu teikt, politika. Mhm. Uh <laughs> -huh. Kāpēc politika? Uh, Um, es biju uh, vienā organizācijā vai vienā dombiedru pulkā, jāsaka, tā kopā ar tādu pazīstamu politiķu un vēsturnieku Odisejas Kostāndu. Jā, atceramies. Barikāžu laika organizators arī. Arī, jā, arī, jā. Un uh, gadījās pastrādāt ar viņu arī pēc viņa saimas uh, darbības laika, ja, kopā dažādās aktivitātēs. Uh, Nu, viņš zināja manas spējas, manas organizatora <laughs> spējas un arī šādas te. Un tad viņš bija iesaistījies eh, kādā IT projektā, ja, tas negluži ar digitalizāciju, bet tomēr ar informācijas tehnoloģijām un pieaicināja mani kolektīvā. Un, uh, tad mēs varētu, varētu sakot, šo digitalizāciju sākām pilnīgi no nulles. Mums nebija nekāda zināšana ja, tieši par digitalizāciju. IT, jā. Uh, Un visam izgājām cauri, adaptējām pat programmas, un uh, rezultātā mēs esam noskenējuši, kā es saku, vienmēr puszviedriju. Oh. Jā. Un, uh, tā interesanti ir, esam uh, digitalizējuši, sākot ar vecām baznīcas grāmatām, es savās rokās esmu turējis, turējis 17. 18. gadsimta baznīcas grāmatas foliantus, tādus milzīgos, uh, Un tāpat arī nu, Zviedrijas statistikas pārvaldīja un dažādas vēl tur Ulof Palmes fondu. Jā, visu. Tad es saprotu, šie dokumenti tev ir fiziski jātur rokā un jāskanē. Tā kā, kā viņi nonāk līdz Latvijai? No Zviedrija? tajā laikā, tajā laikā, jo tagad tas, eh, to, to mēs eh, mazāk tā šī te, tieši skani, skenēšanas daļa, digitālās konversācijas daļa ir mazāk palikusi, jo viss jau vairāk pārties digitālo, ja? Uh, Nu, tā laikā mums viņus atgādāja konteineros uz, uz mūsu ofisu. Protams, visos apstākļos noliktā ar visiem temperatūrām, mitrumiem un visu, visu to. Konfidencialitāte. Neapšaubām, mm. neapšaubām. Un, protams, lielie profesionālie skeneri, tādi skeneri, kas spēj skenēt pat līdz A0 formātam, jau speciāla programmatūra, Ārkārtīgi interesants vispār. Ļoti interesants darbs. Varētu likties no malas, varbūt, kas tur tā interesanti, ka tur visu laiku tur tikai strādā, strādā. Bet nu, to jau tam nejaudu nu, no visu, protams, materiālu tu izlasi un apskaties, kas tur ir. Bet tomēr vairāk jau tā, tur ir arī tā data atpazīšana, tā sauc, OCR, tā saucamais optiskās zīmes, zīme, ja, lai tur būtu arī viņš Mm, lasāms ne tikai kā bilde, bet arī informācija viņai ir iekšā, lai viņa meklēšana, meklē, meklēšanas sistēmās varētu atrast. Tad ir šie OCR dati, tā saucamie, jā, tur. Un, un, uh, tā kā arī nācās redzēt, un uh, reizēm jau interesantākais ja visā šajā procesā ir tas, ka nu, tu to valodu jau Zviedru valodu konkrēti, to jau viņi nepārvaldi. Tad, tajā laikā tur un es arī tagad nepārvaldu, bet ir uh, lietas, kas ir specifiski, sevišķi par dokumentāciju dažādu citu veidu. Ja. Tur viņi vēlāk par to varbūt arī, ja, kad tu jau tās jau sāc jau nojaust, sāc jau zināt, kur tas ir un kas tas ir un pa ko tas ir. Jā, tur, nu, mm. interesanti. Runājot par interneta drošību, tas arī šobrīd satrauc daudz cilvēkus, un, un varbūt eh, pārāk eh, bieži šie krāpnieki mēģina tīri profesionāli jau noķert jau, jau šo cilvēku tā psiholoģiski un apmānīt. Runājot par interneta drošību, ko tu varētu teikt? Kā cilvēkam sevi pasargāt? Nu, pirmais jau pats eh, nevajag visam lēti uzticēties, un eh, tas ir pats elementārākais, ja tāds eh, vienkāršākais, ja tur tie atnāk tie e-pasti vai ne, vai, vai tie ir arī kādi tur dažādos saziņas līdzekļos, nu tāpat tas telefonā, Whatsappos un tam līdzīgi, tam līdzīgi atnāk ziņas, protams, ne jau neko uzreiz nevar tā uzticēt, un tūlīt vērt vaļā, un tūlīt skatīties, tas pirmais, lai, lai nu, nebūtu šis vispirms, lai nenoķertu kādu vīrusu datoru, ja, tur, un pēc tam jau tur, lai, lai tīrus kādiem tādiem krāpniekiem uzķertu, tos, kas tur grib naudu izkrāpt, jo, jo tas jau ir galvenais viņa mērķis. Ne, tur. nu, nevajag būt lētīcīgiem, tas ir pirmkārt. Tas ir šādi par tādu, tādu drošību, bet ja mēs runājam par datu drošību, nu, tas ir ārkārtīgi smags jautājums. Es uzskatu, ja, un es absolūti nedomāju, ka tā interneta vide tā ir tā pati drošākā, un ka nu, tur ir tur kiberdrošība ir tik milzīga, tik milzīga, ka uh, mūsu dati tik pasargāti, tik pasargāti. Un, jā, protams, ir, ir šīs piekļuves sistēmas uh, un piekļuves veidi, paroles un tam līdzīgi, tam līdzīgi visādi kodi. Bet, uh, kā mēs zinām, uzlauž Pentagonu un uh, citas nopietnas iestādes, un mums šeit pat arī bija mūsu Neo bija mums, jā? Jā, Neo, jā tas uh, hakers. Jā, jā, jā, jā, un tā kā, tā kā visai informācija var piekļūt, tas ir pirmais, ka var piekļūt, un, Un pats bīstamākais šeit ir, ja teiksim, par mūsu personiskā informācija, kas ir tā mūsu digitāla, kur mūs ir jātur, ja, ka mhm. tagad mm -hmm. mēs to glabājam. Nu, redzēt, katra datu bāze, kur viņi glabājās, lai viņas kāda serveri, lai kur viņi atrodas un lai kādi tur, viņa tomēr pārvalda un viņa kāda cilvēka rokās. Kādi cilvēki tur ir? Viņi ir, lai ir mazs kolektīvs, varbūt tur divi, trīs, nu viens nezinu vai, vai nē, bet uh, tie ir tikai cilvēki. Un uh, katrā brīdī tā informācija var noplūst. Jebkurā brīdī tur drošības nav nekādas absolūti. Tas ir pirmais, ja par šo tēmu Tālāk vēl par to datu glabāšanu. Nu, šeit viss kaut kas var notikt, un, un mēs esam savā digitalizācijas uh, gados esam sastapušies arī tādi, ka klients uh, pēc pāris gadiem griežas pie mums, un vai, vai, vai mūsu jūsu skenētā informācija ir pazudusi, un, un no servera tur nobrukuši, un kas, kas tur nu noticies, ir kaut kāds nelaimes, vai jums gadījumā nav saglabājušies. Un mēs esam izglābuši arī pāris reizes, izmantojot to, ka nu, mums tās uh, iespējas uh, uzglabāt savus saviem serveriem, sav, jā, mhm. saviem ir uh, pietiekoši daudz, un es, kaut gan mums nav bijis jāsaglabā, bet nu, esam, mēs tādi tāda daba, ka nemest laukā neko <laughs> varbūt kā noderēs. Jā. Un ir noderējis, jā. Un um, tāpēc uh, visdrošākā šīs te pašas grāmatas vecās, ja visu, visu, ja tur nevar, mēs jau tagad, ne, teiksim tā, visu noskanēsim, visu digitalizēsim, metīsim ārā, jo viņas vairs nav vajadzīgas. Nē, manā skatījumā tomēr tas ir pats drošākais veids, attiecīgi uzglabājot, varam, varam saglabāt simtiem gadu šo te papīra formātu tik noniecināt, noniecināt to varbūt tagad, jā, tur. Bet tagad muzikāla pauzīte, neliela muzikāla pauzīte. Piebildīšu, ka tu esi arī mūziķis, es arī dibinājis eh, grupu Poļu nams, tu esi tikai ar tagad uzzināju, kaut gan grupa jau zinām bija un eh, muzicējis tajā un eh, paklausīsimies tavu balsi, tavu kompozīciju, ko tu esi ierakstījis studijā. Atgādinu, ka mēs šodien tiekamies studijā ar informācijas tehnoloģiju speciālistu, mūziķu Uldi Godaini. Klausamies! Mūsu Kādas bagātas mājas, cik silts, kur te klaunam kārt nodzīto fraku, lieko ģīmi un cilindru likt, lai te lelei būs asaru tuša un milti, ko parūkās bērt, lai drīzdēs šai kristālā lustrā mans mērka ķēns pārgulēt, vēl tik izliešu ceļus no kurp un kur te ceļi panaktīm jums ir. Tad varēsim pārvērsties upēs, kas sapņus pār zemienēm ir. Vēl tik izliešu ceļus no kurpēm, kur te ceļi panaktīm jums ir. Tad varēsim pārvērsties upēs, kas sapņus pār zemienēm ir. Caur logu, caur sudraba sarmu nāks ar puteni, līli puti, lai saņems tie brīnumā darbu no jūsu sārtajām mutēm. Tad lūkšu jūs padansot diegā, manam pirkstam, kas apvīts kā stars, lai no kustībām asām un vieglām stāv gaišs jūsu burdenais gars. Vēl tik izliešu ceļus no kurpēm ceļi panaktīm jums ir. Tad varēsim pārēsties upēs, kas sapņus pār zemienēm ir. Vēl tik izliešu ceļus no kurpēm, kur te ceļi panaktīm jums ir. Tad varēsim pārēsties upēs, kas sapņus pār zemienēm ir. ceļi pa naktīm jums ir. Tad varēsim pārvērsties upēs, kas sapņus pār zemienēm ir. Vēl tik izliešu ceļus no kurpēm, kur te ceļi pa naktīm jums ir. Tad varēsim pārvērsties upēs, kas sapņus pār zemienēm ir. Tad varēsim pārvērsties upēs kas sapņus pār zemi nemīl. Tad varēsim pārvērsties upēs, kas sapņus pār zemi nemīl. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šodienas viesu, arī informācijas tehnoloģiju speciālistu mūziķi Uldi Godaini. Tikko dzirdējām tavu ieskaņoto dziesmu, ierakstīto studijā, bet sarunu turpināsim atkal par, par, par šīm tehnoloģijām, par informācijas tehnoloģijām. E, šobrīd ļoti daudz jauniešu izmanto sociālos tīklus, e, platformas, kur viņi komunicē, un varbūt reizēm pat šķiet, ka e, skolā arī starpbrīdī izējot jau pastaigāties, viņi neprot vairs ar viens otru sarunāties, bet izmanto tikai telefonus. Tātad šī TikTok un, un, un, un vēl modernākās Snapchat un daudz kas cits. Kā tie ietekmē varbūt psiholoģiski bērnu attīstību? Jā, šī būtībā ir ļoti liela problēma. Un, eh, ļoti daudz jau ir pieraduši, un eh, jaunie, jaunieši un jau no bērna kājas faktiski viņi jau to neizprot, un mēs jau vecāki faktiski paši esam vainīgi. Jo ir, jau, ir jau vieglāk tam mazam bērnam jau, ja nezinu, trīs, trīs gadu un vēl jaunākam, vai tur iedot tur telefonu vai iedot planšetu, un šeit skaties kaut kā tur multeni vai neko, un viņi jau ļoti ātri apgūst visu, ātrāk nekā mums liktos, ka tas tā varētu būt lielākais pats trūkums ir šim te visam, manā skatījumā, ka zūd šī te socializācija, dzīvā socializācija, šie te kontakti, un uh, tas ir tā ir tas virspusēji tā sakot, un, un vēl ir uh, viena uh, arī ļoti liela tāda, mēs jau paši ar to slimojam, un es pats arī, ja es redzu kādreiz, nu garš teksts, nevienmēr gribas visu izlasīt līdz galam to rakstu, un mēs, mēs pierodam aizvien vairāk un vairāk pierodam tikai pie vizuālās, un, un, un uh, nelasam vairs, negribam lasīt, ja, un tas ir slikti. Protams, vēl arī šis te, kā šīs te tehnoloģijas, kā tāda, nu, soc tīkla, tu teici, ja šie te Jā. TikToki un Facebook un tādi jau, ka tiek izmantoti tur sevi, lai nu, meklētu, rastu tādu lētu popularitāti. Vai ne? Lūk, es esmu tur tiktokeris, vai es esmu tur influenceris, un, un kas vēl tur ir blogeris un kaut kas. Un būtībā šķiet, ka nekas jau nav jādara, nav pat nemaz nekas tur īpaši jāmācās. Es tikai tur nospiedu podziņas, es iemācījos tur kaut, uz, kaut ko uzfilmēt, kaut ko varbūt padziedāju, varbūt padancoju, parādīju kaut ko, un, un, un jau viss, un es esmu zvaigzne, un, un, un nu, vienmēr sakot, nav vajadzīga nekāda, nekāds tāds liels liels ieguldījums. Nu, tik viens, cik tā tehnika maksā. Un eh, es jau negribu Kaut gan ir jārunā, protams, par šo, kā tiek izmantot pavisam ļaunprātīgos nolūkos, ka tur dažādi tiek eh, konflikti, kas rodās un dažādas eh, pazemošanas, aprunāšanas. Tieši jā? tā, jā. kad šādi, šādi te un, nu, tas ir tas, tā, tie, tie tādi mīnus un tādas lielākās, nu, ēnas puses, bet uh, varu teikt, ka Nu, tā jau ir sazvērstības teorija, bet kaut kur šāds te, tur, mērķis šo ražotāju vai ne, ka cilvēki un jaunatni, jaunā paudze aizvien vairāk tiek uh, atradināta no tādas uh, lietas, kā censties iegūt informāciju, bet analizēt informāciju, izdarīt savus secinājumus, kaut ko, kaut ko Tā, tā ir tikai patērētā, patērētāja kultūra, patērētāja patērētāja, te jau notiek tā patērēšana. Arī to, ka viņš liek to savu kaut kā izžet, kaut kādu klipiņu tur iekšā tajā, viņš jau arī patērē, viņš patērē šo te tehnoloģiju, patērē, lai veicinātu uh, sevi, savu atpazīstamību un šādu te nu tur uh, Un patērē savu uh, arī laiku reizēm ļoti nu nelietīgi. Neapšaubām, tie, tie ļoti liela laika zagļi. Mhm, es Jā. zinu un saprotu, pats es tam gājis ar cauri, vai ne, un ir kādreiz gribējies tur, un, un pat, jā, atzīšos, arī es uzspēlējis kāds tur, tur datorspēles, un, un, un, un, un tur bija tās fermas un kosmosi, un kas tik tur nebija. <laughs> Un, bet eh, nu, tā tad ir nācies, pats sev, nācies pašam sev pateikt, ka nē, pietiek, paskaties, cik daudz laika tur aizgāja, kurā varēja tomēr izdarīt kaut ko, nu, kaut ko liederīgāku un kaut ko uh, Nu, tas ne tā, ne tā jau tur moralizējot liederīgu, bet eh, tīri priekš sevis kaut Jā. ko iegūt, jo no, ko tu no tā tur iemācies? Neko. Un tomēr, izmantojot interneta resursus pareizi, eh, tur ļoti daudz informācijas, gan dažādi vēsturiski fakti, gan arī padomi. Ja cilvēki grib apgūt kādu nu, amatu profesiju, tur ļoti daudz piemēru salīdzinot ar mūsu mm, bērnību, ar jaunību, ja, kad toreiz tikai informāciju mēs varam gūt, eh, varējām no grāmatām, no, no enciklopēdijām, tad šobrīd uzliec atslēgas vārdu un tev viss izlec ārā jau priekšā faktiski. Nu, tā, pie, tā, tā izmantošana, nu, tā iespēja, protams, ir ārkārtīgi brīnišķīga. Un sevišķi runājot par mūziku, vai ne, visas tās iespējas, kā atceries pats noteikti arī kādreiz, kā teicām, mēģinājām kaut ko nu, kopēt no ārzemju gabaliem. Jā, tā likām tur lentas un klausījāmies un rakstījām <laughs> tekstus, vai ne, tur, vai iemācīties kaut ko, nu, teiksim, ģitāristiem, es pats arī nedaudz ģitāru spēlēju, vai ne, nu, tad tur ņemt un kopēt. Pēc dzirdes to visu. Jā, darījām, pēc jā. dzirdes visu tur kopēju, tur visu. Nu, tagad jau ir apskaužami pat ja, visas šīs programmu nodrošinājums, kāds ir. Kā, Tu vienkārši katru, tur, tev, tur ir šie video sižeti, kuri tur, tur pazīst labākos uh, pasaules ģitāristus. Ja par ģitārām runājot, konkrēti ģitāristu solo, tur viņš ir palēnināts un viss tev smalki tur uzrakstīts, kā tas jāspēlē, kur tur, kur tas vienkārši ir apskaužam. Un, par vokālistiem, eh, piemēram, arī brīnišķīgas programmas, ka tu tur var tu frāzi tur niansēt, var tur iemācīties, mm. tu dziedi viņam līdzi un pēc tam, nu, un, un, nu, nu tas, tas, tas, protams, ir milzīgas iespējas un, un atrast eh, informāciju, ja vien tu zini, ko meklēt. Tas ir ārkārtīgi vienkārši. Nē, un, un, un, runājam par mūziku, nu šobrīd ir cita paudze, eh, cita cita mūzikas eh, garša vai, vai gaume, un eh, pirms dažām dienām satika arī dziedātāja Imantu Vanzoviču, un viņš saka, mēs ar mikrofonu aptauju braucam pa Latviju koncertiem, Gunārs Jakobsons un Līga Guļevska to norganizēja, Viņi saka, ziniet, pilna zāle, visās vietās ir pār, pārdotas zāles, jau tad, tad pilns ar cilvēkiem, klausītājiem. Un, un, un es saku, nu, kā tas tā ir, kur tas fenomens? Imants saka, dvēsele, vajadzīga muzikā. Muzikā vajadzīga dvēsele, un tikko mēs arī dzirdējām tautu dziesmu, tad, tad muzikāli sausī patīkams skaņdarbs, nu, jaunās dziesmas, nu, kā to ņem? Ir, protams, ka citiem zēniem varbūt, ka, ka skaists gabals, bet, nu, lielākoties šie repa elementi, kas varbūt eh, paudzēji, šī brīža paudzē ir pieņemami, bet mums tas vairs nav tā. Nu, redziet, ja reps un hip-hops, un tā jau faktiski ir atsevišķa kultūra. Tā, cita, jā. tā ir atsevišķa kultūra pavisam, un lai to nosauktu par mūziku, nu, kāpēc nu, šie tie repa piekritēji un, un, un radītāji, viņi apvainotos, noteikti apvainojas, ja mēs yes. sakam, ka tā nav mūzika. Tas ir, tas ir cits žanrs jā. un pavisam cita lieta, jā, tur. Bet... Uh, par mūziku vēl sakot, ja, ir jau ļoti daudz tādas um, milzums, milzums, skaņdāru milzums dziesmu, kas ir tādas, kā es saku, viendienītas, ja, tur, tu viņas jau, kas skan šodien, viņas nākošu gadu vairs, un viņas pēc mēneša vairs nezinās neviens, bet ir dziesmas, kas skan 30, 40, 50, 60 gadus, un tu viņu klausies šodien, un jā, tā ir mūzika. Uh, Un te tāda interesanta <laughs> no manas uh, vēstures, ja jau var no, no dzīves pieredzes um, strādājot vēl Lietuvā, savā laikā mani, mans dēls arī tur vēl pusaudžu gados, nu, viņš bija izveidojis kultūras namā savu tur diskotēku skolnieku tur tādu, un nu, tad tur liek tur visi, kas tur tad bija tā laikā, tur, tur tādi skuteri un tam līdzīgi mūzika, tur atnāk mājās, un, un arī man to paši saka dēls, nu, varbūt, kad kaut ko citu tagad te mājās, nu, tur, nu, tā, tomēr mūzika, tur, nu, te uzliksim kaut ko citu, un nu, šitas jau man vairs ne, tur, Viņš man atbildēja pavisam vienkārši. Ah, nu, es saku, paklausies, tagad šādas uzliek, tur Pink Floyd, Deep Purple, mm. tur nu, tāda stila apmēram. Tur. Viņš saka, teikt, tu neko nesaproti. Tā ir tavs jaunības mūzika, mm. šī ir manas jaunības mūzika. jā, paudžu, paudžu. <laughs> jā, jā, bet, nu, nu redziet, tā tas, tā tas katrai paudzē ir tā sava, sava uh, mūzika, ja mēs runājam pa mūziku, bet, nu, ir jau tā mūzika, kas iet cauri visām paudzēm. Un te jau ir tas, ko Imants ar teica, jā, kad nāk viņu klausīties, jo tam, tam cilvēkiem ir vajadzīgi, ir šeit, šeit ir šī te dvēseli iekšā. Un vēl jau ir tāda interesanta nianse, jā, ko es savai meitai, meita man arī dzied. Un, kas ir, un tas ir visiem manā skatījumā, kad katrs tas tavs izpildījums, tu to dziesmu varbūt es dziedājis, tūkstoši reižu. Ja? Bet, kad tu nāc ar to pie klausītāja, tev klausītājiem ir, tu viņu atkal tev viņu tu pasniedz, vai tas skaņdarbs, vai mūzi, vai spēlē, vai, mū, vai dziedi, dziedi tā kā pirmo reizi, un viņam jau tam skatīt, klausītājiem jau vajag to, viņš jau, viņš jau jūt to īsto, to, kas nāk, to, tur, tur falšs nevar būt ja paklausāmies arī tos vecos ierakstus Latvijas radio studijā un, un, un, un, un šobrīd, šī brīža aranžējums, nu, ir daudz, kas tas ir tāds, jā, atsauc tādu mazliet naivumu un smīnu, bet daudz, kas ir tāds, kas, nu, šobrīd tās tā bagātīgāk viss skan un te, tehnoloģiski, nu, ausī patīkamāk. Nu, jā, nu, tehnoloģiski jau var, var radīt uh, daudz fantastiskas skaņas, ko ne, neviena dzīva instrumentu nemaz nevar dabūt ārā. Jā, tā ir elektronika, ir elektronika, tomēr tas ir skaidrs. Jā, tur. Um, bet tai pašā laikā jau uh, uh, nu, tās simtprocentīgi, simtprocentīgi neviens uh, tā saucamais softs, Ja? Jā. Nedabūs, ne, nedabūs to dzīvo skanējumu, kas skan no tavas trompetes, vai no ģitāras, kas skan no mm. ģitāras, kas skan no violas. Nu, nebūs viņa tā, nu, to jau, to jau dzird. Nu, ne, jau, ne jau vēl tie ir, teiksim, tās pašas uh, programmatūrā ir, teiksim, ka ieraksti kaut vai bungu kanālu ieraksti. Ja, tur ieraksti un viss ir precīzi, precīzi līdz uh, sekundes tur simdaļai, ja tur ir, nu, skan mašīna. Nevelti ir attiecīgi mm, tā saucamie spraudņi, jeb plagini, kuri atdzīvina šo te drusciņu novirzās, lai viņš nav tik uh, robotisks, lai nav robots, lai dzird, ka tur ir kaut kā... Tā kā metronoms, ja? Kas... Jā, tu atdzīvini viņu nedaudz, ja tur ir neprecizitāte kaut kāda, varbūt, nu, nu ausī varbūt netverama tāda, nu, katri, nu, katrai niansē, bet kopumā tas jau skan dzīvāk, nevelti tādas tomēr taisa. Jā, nu kas tev pašam no mūzikas grupām, no jaunības eh, mūzikas grupām iedvesmoja vairāk? <laughs> Nu, tas es jau būšu, nebūšu eh, oriģināls, bet teikšu, tie tie paši ir pārpleri. Mm. Jā, tā jau mums ir. Nu, es tāds smagās mūzikas pie, piekritējis bija tajā laikā. ACDC. ACDC te jau druskuļi jaunāk mm. ir, mhm. bet nu, arī, protams, tas pats Pink Floyds, jau mans pieminētais ļoti dārsts treids. Tā, nu, tur ģitāras skanējums vienkārši ir fantastiski, ko dabū Marks Knopflers ārā no nu, tās ģitāras. Tur var, tur, nu, Malmstīms, visi šie te, nu, nu vairāk vairāk jau ģitāra mūzika man kā tāda, ja tur ir. Nu, Tās, tās ir apmēram tās, nu, es jau nemaz uh, fantastiskas, fantastiskas dziesmas un balsts, tas pats, tas pats preslīs vai ne, un, un tā, tā, nu, tā ir tāda klasika, ko tur Tāpat nu, aba vēl. Arī, nu, aba, jā. Mēs varētu minēt ilgi. Jā, jā, daudz ko tik. Tad tur nevar visu nemaz atsaukt tā uzreiz. Nazarets un Rainbow, nu tas ir mm. Rišīs Blackmores, jā, tur. Un, un, un, un nu, strādājot kultūras namā, toreiz jā. vēl atgriežamies pie, pie 80. gadu uh, laika, tā, 80 gadiem. Bija arī cenzūra, jā, kad jums ierobežojumi saka, nē, to mēs nevaram uh, tādu, tādu priekšnesumu palaist vai, vai, vai bija, nebija cenzūras. Nē, nu, cenzūra. Nu, jā, to varētu saukt par cenzūru. Protams, ka nu, pirmkārt jau to jau labi zini, ka bija tajā laikā uh, vis, visos tos gadus uh, nevarēja nemaz uh, katra, katra muzikanta, katrs estrādes ansamblis. Jā. Tur jau saucās. Tarifikācija bija jāiziet. Jā, visiem obligāti gadā reizē tarifikācija, un, kur noklausījās visu. Un, jā, protams, programmās bija šī prasība, ka ir jābūt uh, padomju tautu dziesmām bija krievalodā, tā tas bija, jā, to nevar noliegt, un uh, Nu, protams, arī eh, visi paši komponisti, nu, tādi paši, kas radīja savu mūziku, tie visi skaņdarbi, visi uzrakstīti bija jānes uz Emīļa Melngaļa tautas mākslas, tam bija jāapstiprina gan tur nopietni vīri un <laughs> sievas gāja cauri tur mūzikai un tekstam, un, un ja tur kaut kas no teksta nepatika vai likās divdomīgi, tad to met atpakaļ, un jā, tā tas neapšaubāmi bija. Mēs taču labi zinām kaut vai, nu, mūsu maistrā Paula, Uh, mežābeli un uh, kamdēļ man dziedā svešu dziesmu. Jā, tad, jā. tad eh, divi, divi vārdi bija, divi teksti. Jā, Viens jā, jā, bija, jā. Eh, jau sen šo zemi tēvu zemi sauc, kāpēc man dziedāt svešas dziesmu, un otrs bija mežābeli uz šo nu, pašu. No, jā. Bet Raimondam Palam kaut kā tomēr izdevās, izdevās uh, izbīdīt, varētu tā teikt, cauri, nāk rudens apgleznot Latviju, un, un vēl daudz tādas ļoti tautiskas dziesmas, kā cielaviņa, tas jau gan bija vēlāk, jau vēlākos gados, jau kad tojās atmoda Gorbačo laiks. Nu, jā, jā, jā. Nu, te jau bija arī tās peripetīs, kas bija uh, mikrofona aptaujā ar dzimtā valodā, līju. Jā, un uh, te jūs pieminētā stabulnieka dziesma nāk rudens apglaznot Latviju. Var, tur arī bija peripetīs, jā, kad nevarēja, tur, nevarēja likt pirmajā vietā. Jā, nu, kaut gan tauta tā vēlējās un tā bija balsojusi. Nu, šeit bija šie ierobežojumi un, un nu, neapšaubāmi ideoloģija bija, var teikt, diezgan, diezgan uh, lai neteiktu ļoti stingri nostādīti, jā, un tāds brīvdomātājs, tādas nemaz tā īpaši neko nevarēja, tieši ja pa, pa ideoloģiju runā, nu, anti, antisociāli. Jā, to jau mums arī faktiski kultūras zemnieku tehnikumā mācīja. Mums pat bija tāds priekšmets, es atceros, tu atceries, ateisms. Oh. Un tas bija vienkārši briesmīgi, ja? bet nu, cilvēkiem nu, tā, nu, tā, tajā laikā tāds programmā bija, nu, bija tie pasniedzēji, es nezinu, vai viņi arī tā domāja vai nedomāja, um, bet, uh, nu, atcīmredzot, uh, tas bija jā, jāsaka. Nu, tur jau arī eh, spēlē ļoti daudz eh, šie cilvēciskais faktors, un kāds tas pats cilvēks, kāds tas pasniedzējs, es varu pateikt no sava konservatorijas laikiem, jā, tur mums bija tās priekšmets arī kā PSRS vēsture. Bet eh, jau pirmajā lekcijā mūsu pasniedzēja ļoti cienījama. Ja tā ir pateica, mums oficiāli mums ir PSRS vēsture, bet mēs mācīsimies Latvijas vēsturi, jo es mhm. uzskatu, ka katram ir jāzina Latvijas vēsture. Mēs viņu mācījāmies neoficiāli, bet tā bija Latvijas vēsture. Tā pašā laikā arī jā, politekonomija, piemēram, bija politekonomija, bija no divām daļām - sociālisma politekonomija un kapitālisma politekonomija. Arī pasniedzējums pateica, nu, sociālisma politekonomija mēs varam, nu tā, virspusēji, bet kapitālismu politekonomijā es jūs prasīšu pamatīgi. <laughs> Nu, tā arī notika. Mm. Jā, vēl arī par to ieteicies par šiem te priekšmetiem ateismu, un interesanti jau bija arī tāda, tās priekšmets, tas bija arī tehnikumā, un arī nu, konservatoris viņa savādāk saucās, bija tā saucamā klubu mācība. Klubu, jā, klubu jā. mācība. Nu, tā bija kluba ideoloģija. Jā, tā bija pilna ar ideoloģiju, pilna ir ideoloģija, un es zinu, ka mēs tur jau tā, es jau arī biju pastrādājis tad eh, nedaudz eh, kultūras darbā, tikai tad aizgājis tehnikumu, nu, pēc armijas tikko bija nedaudz pastrādājis aizgājis tehnikumu, un, un arī tur kursa biedri bija, jā, kad, nu, mums bija tāda, neteikšu, ka konflikti, bet tāds domstarpības ar pasniedzēju bijām, ziniet, bet pasniedzēju, bet dzīvē viss ir savādāk. Nu, es jau te varu mācīties, jau, ja tur, tur tā un tā, kā tam vajadzētu būt, bet dzīvē tas notiek savādāk, strādā tas savādāk. Tas tu, lai cik dīvaini tas nebūtu, lielākā daļa tomēr procentuāli no tiem, kas beidz kultūras darbinieku tehnikumu, nu, kultūrā faktiski nestrādā. Ir atsevišķi cilvēki, darbinieki, kas tur 40 gadus ir nostrādājušies, mums attīcis, bet uh, daudz ir pārkvalificējušies, jo laikam tas tāds modelis, kā toreiz mācīja, nu, tiešā veidā šodien nedara. Nu, jā, bet tas jau ne jau tikai tāpēc. Es domāju, ka varbūt viena daļa no šiem te, es zinu tāds arī, kas strādā jau tiešām des, gadu desmitiem un pusgadsimts jau arī. Bet uh, viena daļa šie, kas nestrādā vairāk, nu, netika varbūt pāri tam tam pārējais pārmaiņu periodam. Laikam, jā. jā, tam pārmaiņu laikam, jā, tad, kad, tad, kad, kā jau es teicu sākumā, jā, ka tā kultūra vairs nebija vajadzīga, jā, ka viņa kļuva lieka, nu, tāda, ka tam pārmaiņu laikam pāri netika un nācās pārkvalificēties. Nu, es esmu tai skaitā. <laughs> Jā, no mūsu saruna laiks tuvojas noslēgumam. Nu, ko tu gribētu novēlēt mūsu radio arī klausītājiem? Nu, es vispirms es gribētu teikt, mēs dzīvojam tādā mm, interesantā, vai pareizāk sakot, tas jāsāk būt tā, mēs dzīvojam grūtā. Trauksmainā laikā faktiski. Bet trauksmainā, bet interesantā laikā. Uh, Un es esmu tā novērojis pats pie sevis un arī pie daudziem cilvēkiem, ar ko es sastopos, ka mēs meklējam uh, vainas citos vairāk. Ja? Mm -hmm. Mēs uh, skatāmies, uh, kāpēc viņš dara tā, kāpēc tas dara tā, un viņš ir slikts, un, un kāpēc pat arī personīgi uz sevi runājot, nevis es nevis konkrēti es Uldis Godainis, bet nu, cilvēks saka, pret mani izturās tā un tā un tā, un slikti, un tas nav pareizi, un tas nav labi. Es aicinu, un es pats cenšos pieiet otrādi. Es gribu jautāju sev, kas manī ir tāds, ka es, nu, teikšu tā, ka es nepatīku, vai ka pret mani tā izturās. Kas man ir jāmaina? Mm. Kādai jābūt ir manai attieksmei? Tas ir pirmais. Un otrais, es noteikti, noteikti gribu aicināt uh, domāt. Informācija ir tagad pieejama ārkārtīgi daudz un ļoti daudz. Un skumji ir tas, ka mums, mēs, mēs nonākuši esam pie tā, ka mums ir cenzūra ir lielāka un lielāka un lielāka paliek. Un ka mums vairs nav pieejama vispusīga informācija. Mēs jau padomju laikos mācījāmies lasīt caur starp rindiņām. Mums ir jā, jādabū viena informācija, jā, jāiegūst, jāiegūst otra informācija, bet secinājumi jāizdara pašam. Zelta vidusceļš, kā vienmēr. Jā, tas tā ir domāšana, tā ir analīze. Mm -hmm. Paldies tev, ka tu šodien ieradies pie mums studijā. Atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies ar informācijas tehnoloģiju speciālistu un mūziķu Uli Godaini, un noslēgumā vēl eh, ar poļu grupu, ir, ar poļa, poļu nama <laughs> ja, grupa, eh, ierakstītais eh, skaņdarbs tavs. Paklausīsimies arī to. Pateicos, ka uzaicināju, un pateicos visiem klausītājiem, jo man pacietāt. neatskatīdamas tavas pēdas vējš, dzēstams neizdzēš. Manās lūpās vēl tavi gaislies gūstik vēl, tavu matu tvans atņem vēl. Laiks stājies laiks, dod man mirkli vēl pēdējo, kādreiz vēl. Ciedāsim dziesmu šo vienīgo. Laiks stājies laiks, dod man mirkli vēl. šo vienīgo. Mani ilgsti vēl tavu vālo ēnu tver, smiltīs nokrīt vārds, neizteiktais vārds. Manas lūpas vēl, lūdz tevi atgriezīties tikai vārdu šūs. Neviens vairs nesacīja. Laiks stājies, laiks dod man mieru. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā notikumu kaleidoskopā.